Josue, Kabanata 13 Matandang matanda na noon si Josue. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Matandang matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupain ito ang kailangan pang sakupin. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop. Ang lupain ng mga Filisteo at ang lupain ng mga Gesureyo buhat sa batis ng Sihor, sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron, ay itinuturing na lupain din ng mga Kananeo, kahit ito'y sakop ng mga haring Filisteo na nakatira sa Gaza. Sa Asdod, sa Ashkelon, sa Gat, at sa Ekron, ang lupain ng mga Aveyo sa dakong timog at ang lupain ng mga Kananeo. Buhat sa Mehara na tinitirhan ng mga taga Sidon hanggang sa Afet, sa may hangganan ng mga Amoreyo, ang lupain ng mga Gebalita at ang buong silangan ng Lebanon, buhat sa Baal Gad, sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamat. Kasama rin dito ang lupain ng mga taga Sidon na naninirahan sa kaburulan ng Lebanon hanggang sa Misrefot Mayim. Pagdating ninyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon Hatiin mo sa mga Israelita ang mga lupaing ito, ayon sa sinabi ko sa iyo. Ipamahagi mo ngayon ang lupaing ito sa siyam na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang mga lipi ni Naruben, Gad, at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ng kanilang lupain sa gawing silangan ng Hordan. Ang saklaw nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng kapatagan ng Arnon at mula sa bayang nasa gitna ng Libis patungo sa Hilaga, kasama ang mga mataas na kapatagan ng Medeba hanggang sa Dibon. Saklaw rin ang lahat ng lunsod na sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreo na nakatira sa Hesbon tuloy sa hangganan ng Ammon. Sakop pa rin ang Gilead, ang lupain ng mga Gesureyo at mga Maakateo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Bashan hanggang Saleka. Sakop din ang kaharian ni Og na hari ng Astaroth at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang nalabi sa lahi ng mga higante na tinalo ni Moises at pinalaya sa lupaing iyon ngunit hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Gesureo at mga Maakateo. Naninirahan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila ay ang bahaging kukunin sa mga handog ng sambayanan para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. Binigyan na ni Moises ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang lipi ni Ruben ayon sa kani-kanilang angkan. Sakop nila ang lungsod ng Aroer na nasa gilid ng ilog Arnon at ang bayang nasa gitna ng Libis at ang mataas na kapatagan sa palibot ng Medeba. Sakop din nila ang Hesbon at ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan, ang Dibon, Bamot Baal, Beth Baal Meon, Jahaz, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, at Sibma. Kasama pa rin ang lungsod ng Zaret Sahar na nasa burol sa gitna ng libis, ang lungsod ng Beth Peor, ang mga libis ng Pisga, at ang Beth Jesimot. Ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan at ang lahat ng bayang saklaw ni Haring Sihon na hari ng Hesbon. Tinalo siya ni Moises, pati ang mga hari ng Midian na sina Evi, Requem, Zur, Hur at Reba. Ang mga haring ito ay sakop ni Haring Sihon at nanirahan sa lupaing iyon. Kabilang din sa mga pinatay roon ng mga Israelita ang manghuhulang si Balaam na anak ni Beor ang ilog Jordan ang hangganan ng lupaing napunta sa lipi ni Ruben, ayon sa kanilang angkan. Ito ang mga lunsod at mga bayang napunta sa kanilang mga angkan at sambayan. Binigyan na rin ni Moises ng kanilang bahagi sa lupain ang bawat angkan sa lipi ni Gad. Napunta sa kanila ang Jazer, ang buong Gilead, at ang kalahati ng lupain ng mga Ammonita, hanggang sa Arwer na katapat ng Raba. Sakop nila ang mga lupain buhat sa Hesbon hanggang Ramot Mizpa at Bethhonim at buhat sa Mahanaim hanggang sa mga nasasakupan ng Lodibar. Sa kapatagan naman ng Hordan, ang sakop nila'y ang mga lunsod ng Beth Haram, Beth Nimra, Sukot, Zaphon, at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon. Saklaw nga nila ang buong lupain sa gawing silangan buhat sa ilog Hordan at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lunsod at bayang ibinigay sa mga angkan ng lipi ni God. Binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ang mga angkan ng kalahati ng lipi ni Manases. Sakop nila ang Mahanaim, at ang buong teritoryo ni Haring Og sa lupain ng Bashan. Kasama rin ng lupain nila ang anim na pung bayan ng Bashan na sakop ng Jair. Sakop rin nila ang kalahati ng Gilead at ang mga lunsod ng Astaroth at Edrei sa kaharian ni Og sa Bashan. Ito ang mga lupaing ibinigay sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angkan ni Makir na anak ni Manases. Ganito ipinamahagi ni Moises ang mga lupain sa silangan ng Jericho at ng Ilog Hordan noong sila'y nasa kapatagan ng Moab. Ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel.